Legomo el deserto. Dum la cronvirusa criso, cae la iam ocasanta climata shangio, la unuigintai arabai emirlandoi strebas al plida sen en la sin provisado per nutrajoi. LA verticala agriculturo estas solvo por la stato en deserto? La emirlandoi, ne estas considereblai ideala loco por agricultura productado. Pluvas tie avarage nur dum dectu tagoi en jaro. Mal pliol unu procento de la areo de la lando ce la persa golfo, kiu consistas el sep emir landoi, taugas por agricultura productado. Tiam ne estas mirige, che oni importas octec procento in de siai nutrajoi el exterlando. Vide alla extrema secezzo, cae la desiro pristabila provisado della logiantaro, ancaudum crisai periodoi, la lando investas milionoin en novai technologioi, exemple por verticala cultivado. Tie la emirlandoi, pobus farigi spezzo de agricultura pioniro. Cela tia nomata verticala farmado crescas lactuco, legomoi, cae herboi, do cultivai plantoi divers spezzai en climatizata cresco domo sur plurai etagioi, unu super la alia, gis sub la plafono. Loedo lumigiloi liveras la necessan lumon. Aquo estas dis spruzzata per spruz nebulae sistemoi au per guteta irrigazio. La sistemo estas tiel agordebla che ciu planta spezzo ricevas tiom ciom gi besonas. Tiel tre altai ricoltoi eblas tra la tuta iaro sen depende de sezono. Extere sur la campo dauras tridec gis quardec tagoin, gis folia legomo, cae lactucoi estas maturai por ricolto. Ni besonas nur dec, gis dectu tagoin, calculas la cefo de la firmao Aerofarms. La firmao ricevis por la construo de la plei granda verticala farmo de la cef urbo, Abu Dhabio, finanzan subtenon de la stata autoritato. Iam en la jaro 2021 estu cultivatai en la cresco domo occent diversai plantospezoi por la productado de nutrajoi. La avantagioi de la nova cultiva metodo estas evidentai. Necessas nur mal multe da areo cae oni besonas prescao je naudec quin procentoi mal plida aquo ol en la tradizia agriculturo. Malgranda consumo de aquo estas interessa precipe por secae landoi la unuigintai emirlandoi. Char la verticala farmo ne besonas teron, tie ne forfluetas aquo al pli profundai tavoloi de la grundo. Anstatau in tero, la radicoi de la plantoi crescas recte en aqua solvajo cun abunde da nutrai substanzoi. Ce la sistema, quio estas conata anca sub la nomo hidroponico, la aquo circulas en fermita circuito, che tiel ne perdigas ec nur guto. La agriculturo consumas en la tuta mondo septec procentoin de la dolcia aquo, char en la emirlandoi, por la irrigazio, estas usata prescau exclusive grunda aquo, la alta consumo de aquo, ce la productado de nutrajoi, estas granda problemo, char la grunda aquo ne pova suffice regenerigi per pluvo au el FORFLUETANTA tanta aquo el riveroi. La arte farita, computilisita medio de verticala farmo, besonas multe da energio. La CLIMATISAE installagioi, cae la loe do lumigiloi, sen cesse besonas electran curenton. Necessos do cerpi electron el sun energio, por ne chargi la medion pro for publigo de fossiliae energi portantoi. Se oni successos producti tiel, suffice da verda electro, tiam la verticala agriculturo povos esti la solvo por economia cae medi convena productado de nutrajoi ancau en desertai regionoi.